والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله U ime Allaha smilosnog, samilosnog. Tako mi jutra i noć kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa ti je imućnim učinio. Zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni. I o blagodati gospodara svoga kazuj. Istini reka uzvišeni Allah.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 salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku koji je rekao da su najdraža mjesta gospodaru upravo džamije. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš da vidimo istinu i da nju u svojim životima slijedimo. Pokaži nam laž i počasti nas da nikada u našim životima, na našim jezicima ne bude laž. Sačuvaj umet Muhameda od svakoga zla i počasti nas da radimo za dobrobit umeta Muhameda sallallahu alaihi Draga braćo i poštovani sestre i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi I prije nego što počnem govoriti o hadisu kojeg ćemo danas ako Bog da pročitati, samo da se zajedno sa vama osvrnem na nekoliko kuranskih hajeta u kojima gospodar govori o suštinskim stvarima u životu svakog ljudskog bića. Džehennem ima svoja vrata, ima onako kako i džennet ima svoja vrata, jel? Pa ima oni koji će, kako Resulullah kaže, pozivati meleki na vrata namaza, neki na vrata posta, jel? A ima od umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam oni koji će ući na svaka vrata. Toliko su činili dobro da će ući na svaka vrata. E sada i ova vrata džehennema onima treba razmišljati jer ne činiti ono što nas vodi njima je prioritet u životu vjernika i vjernice. Kaže se da će melek pitati one koji su bačeni u džehennem. Gospodar kaže ma kum fi sakar. Kaže šta vas je bacilo u sakar. To je jedno od imena džehennem. I sada oni pojašnjavaju šta nisu radili. Da nas dragi gospodar počasti da uzmemo poruku iz toga. Kaže lem neku minal musallin. Prva stvar koju nisu radili, nismo namaz redovno obavljali. Drugo, lem nekun nut'imul miskin. I nismo hranili oni koji su gladni. I treća stvar, wa kunna nahudu ma'al kha'idin. Kad bi vidjeli ljudi u ljude u besposlicama i mi bi se tome predali. I četvrta stvar, wa kunna nukezibu bi mi smo poricali dan polaganja računa. I kada pogledate ove četiri stvari, sljedeći ajet odmah koji ide hatta li jakin dok nam smrt nije došla. Bili su nove četiri stvari. Lem nekum minal sali nismo klanjali. Wa lem nekum nutlajmul miski nismo hranili one koji su gladni. Wa kunna nehudu ma'al ha'idin u besposlicama smo stalno bili s onima, čak sam ne bi inicirao besposlicu, nego prepustiš se okruženju, ambijentu, kezivu u mi din. Ono što sam nekoliko puta spominjao i hoću pogotovo u ovom ambijentu kojeg ovih dana imamo. Hvala Allahu koji nam je dao da je vjera laka. I u vjeri stalno je lijepo da čovjek s vremena na vrijeme sebi priušti i užitak i trčanja i igranja i zabave i to je čak kaže Resulullah sallallahu da je to sastavni dio ibadeta ako se čovjek priprema i fizički je čuva to je ibadet međutim Hasan al Basri kada je prošao pored onog dječaka koji je plakao, kaže vidim druga djeca igraju a ti plačeš, hoćeš li da te ja uključim u njihovu igru? Kaže on, taj dječak mali Hasanu al Basriju, kaže ne plačem ja zato što oni meni ne daju da se igram, li bi oni meni da se igram ja sa njim. Ali kaže ja plačem li enna na mahu likna li hada, kaže nas Allah nije stvorio da ovo radi. Vrlo je bitno u svemu tražiti mjeru. I nemojte da dozvolimo sebi da kad stavimo, kada zatvorimo dan, da više vremena provedemo u besposlicama nego što smo taj dan učili Kur'an. Nego što smo zikrili. I ako sebi pružimo neko zadovoljstvo da pogledamo ono što se danas može vidjeti od sporta i zabave i igre, tad spomini dragog Boga, razmišljaj. Razmišljaj, gledaj balan, dvije ekipe imaš, pa imaš studiju, pa imaš pravila, pa imaš, imaš neki red razmišljaj koliko mi kao umet Muhameda sallallahu alaihi ve sellem imamo reda u svom životu uzimaj pouku nemojte da dozvolimo da da وَكُنَّا نَهُودُ مَا الْحَائِدِينَ I mi smo se prepuštali besposlica. Svaka ona stvar, draga braćo i sestre, koja nam je korisna na Dunjalu, na ovom je svijetu i na budućem svijetu, gospodar nam ju je dozvolio. Dao nam je prostor da to radimo. I da to radimo na dozvoljen način. i molim vas, pokušajte da u ovim danima, kada će puno biti onoga što je u suštini vrlo blisko da bude besposlica. I nažalost, usto se vezuje klađenje, usto se vezuju ružne stvari. Ljudi Boži, ako posmatrate one kladionce, kaže zabranjen ulaz osobama ispod 18 godina, trebalo bi biti obrnuto. Trebalo bi zabraniti ulaz onima iznad 18 godina. Zašto? Jer sam si čovjeka koji izgubi svoju kuću, izgubi. Ona je do 18 godina i nema nešto metka. Jer znam se, oni hoće da zaštite one čiji život nije. I subhanallah, kako je jedan alim rekao, mesčid jedan gdje imaš čilim, niti imaš udobne stolce nešto, niti imaš, nema, evo nemamo ni projektora, ovaj, iako nekad s vremena na vrijeme ga koristim. Kaže, jedna džamija može odgojiti insana koji će stotine hiljada ljudi će od njega dobra vidjeti. A ta mjesta gdje ljudi troše svoje metke na nedozvoljen način, uđe i čitavoj svojoj porodici zada problem do, do preseljenja. Čuvajte, pogotovo se tu čuvajte loših društva. Loše društvo je to koje vodi, vodi u te stvari. Ja molim gospodara da ovi kuranski ajet lem neku mi nam usali, nismo redovno namaz obavljali, nismo hranili one koji su potrebni. Bili smo od onih koji se prepuštaju besposlicama i porcali smo sudni dan, u biti porcali smo odgovorili da razmišljamo malo o tim Zamolio bih vas da se sjetimo Fatihom ili dobom mama i čiju hadijsku zbirku čitamo. Da daj li Fatih. Malo se samo pomaknite naprijed ona i ostavite vrata otvorena puno nas zbog vas duha. 51. poglavlje u knjizi o abdestu. Vi znate da je abdest oružje vjernika i da onaj ko bilo kakav posao želi da, da radi uvijek je lijepo. Od sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam je da se, da se ide što više pod abdestom i kada je čuo nanule Hazreti Bilala pitao je Bilale čime si me pretekao u džennetu kaže Hazreti Bilal Habešija Boži poslaniće nikad nisam ostao izgubio abdesta da nisam abdestio ponovo i klanjao dva rekiata vrlo je lijepo da uvijek nastojimo biti pod abdestom. Zašto? Zato što se štitimo na taj način. Prvo štitimo svoju svijest o Razmišljamo, razmišljamo. Ja sam se abdestio prije nego što sam izašao na ulicu. Vrlo bitno, pogotovo u ljeto kada nemoral dominira. Kažem, jedan čovjek ne volim ni izaći čaršiju, a kažem, ne, ne, ne, treba dozvoliti da mi ne, mi se ne možemo povući u planinu, ali možemo nastojati najprije da hodamo s abdestom, da obaramo svoj pogled, da jedni drugima nazivamo selam, da svojim ponašanjima pokazujemo šta znači gospodaru biti odan, a u isto vrijeme imate, alhamdulillah, ispunjen lijep i fin život. Poglavlje ide, babu men, te, men medmada mi saviki volem je voda. Ispiranje usta nakon što se jede ječmeni pečen hljeb na vatri i na abdesti se. Mi smo prošli put, ako se sjećate, govorili da je jedno od pravila bilo da kada vatra dotakne meso hranu da se moralo abdesti To je derogirano. Hvala gospodaru, mi ne moramo, ne moramo svaki put abdesti kad jedemo čevapel tako? se ti s tim? Pa naravno, ja, ja se slađem Maša, odvedi ga na čovak od mojeg mreža. dakle, hadis je smješten u jedan kontekst koji bi vas zamolio da, da obratite pažnju na njega. 209. hadis hadesana Abdullah ibn Jusuf prenio nam je Abdullah sin Jusufov Kala ahverena Malik od Balikan Jahja ibn Said od Jahja ibn Saida An Bušir ibn Jesar od Bušira ibn Jesara Meula beni Harife koji je bio štićenik plemena Benu Harisa. Enne Suvejd ibn Nuaman ahberehu. Da je ashab Rasulullaha Suvejd ibn Nuaman ga obavijestio. Haređa ma Rasulillahi sallallahu alaihi sallama ana hajber. Izašao je s Božim poslanikom u godini Hajbera. Hajber je jedno mjesto nedaleko od Medine gdje su živjela jevrijska plemena. Imali su brojne trđave tu i bili su krajnije organizirani i najveći dio poljoprivrede toga vremena, to su bile hurme, su bile upravo na Hajber Hatta iza kanu bi sahba, pa kada su došli do mjesta sahba, je edna Hajber, a to je između Medine i Hajbera mjesto koje prvo ide. Fasalla al-asra thumma da'a bil azwad. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je klanjao ikindiju i onda je rekao da neste šta ko ima od, od obskrbe sa sobom. I vi znate da je od sunneta Resulullaha nositi neke stvari sa sobom. Primjer, kad idemo na put, to je misvak ili četkica za zube, ogledalo, češalj, to stvari. Čak Resulullah s.a.v. je nosio iglu i konac sa sobom. Između ostalog, musafiru je sunnet, Resulullah šta da nosi? Nešto od obskrbe. Pa kaže, nije će jest. Pa kaže, možda će naići na nekoga koji je gladan, pa mu može svoju obskrbu da ili podijeliti sa njim. Ili čak ima više od sunneta Resulullah s.a.v. kada je više ljudi, kao što je u ovom hadisu, kaže Resulullah je rekao da saberte sve što ste ponijeli. Zašto? Jer možda su neki ponijeli, neki zaboravili. što ćemo sve što imamo, podijelit ćemo onda ako Bog da bereke će biti u hrani. Felem ju'ta illa I šta se desilo? Ashabi Resulullah su ponijeli samo, to je, zamijesi se ječ, ječan, brašno od ječma i na vatri se isprži taj savik. To je neka vrsta skromnijeg današnjeg hljeba. Kažu, u biti niko nije ništa imao nego Eto taj, taj skromni hljeb. Zato ovaj kada spominjemo Resulullah sallallahu vjerujte, evo u našem barem društvu da ne govorim širi, Ja ne znam nikoga da živi kako je Resulullah sallallahu alejhi živio skrom. Kada kaže Hazretija Iša, nama su dvije crne stvari bile obskrba hurme i voda. Alhamdulillah, danas ljudi, hvala dragom Bogu. I trebamo se i mi truti ono što radimo s ovom hranom koju iskupljamo. Hoćemo da budemo dio. Jer lako je stalno napadati, govoriti krivi, ovaj krivi. Ne, ne, i ja sam kriv. I ja mogu dati 10, 20, 30 maraka, odvojiti od svog fonda kućnog, pa dati pomoć da se u narodnu kuhinju odnesi u, možda u tom mjesec 7, 8, 10, 15 kila hrane. Jer pogledaj, to mi me, pa evo ovi kuranski ajet koji smo proučili. Prva stvar koja dolazi iza namaza šta je? Nahranite onoga koji je gladan. A kad smo radili tumačenje te e, sure Ra'ita alladhi yukadzibu bidin, jesi li vidio onoga ko poriče sunji dan? Prva stvar koja dolazi, Fedali alladhi je al-yatim, to onaj koji odbija siroće. Pazite, nema nema hajra u namazu koji čovjeka ne vodi dobro. Jer gospodar je u Kur'anu rekao Ekimi salate, inne salate tenha anil fahšaju val munke. Kaže, obavljaj namaz, zaista namaz odvraća od loših dijela i od onoga što je, što je pokvaren. Čim te namaz odgaja, ti drugačije posmatraš život. Ne posmatraš ga onako kako ga posmatra čovjek koji su u potpunosti predu dunjalu. Njemu je sve što kaže Fahrubiner Razi, jedan od alima, kaže jaho je na konju. I prilazi mu jevrej koji je čistio, kaže ulicu. Kaže, zar vaš pejgamber nije rekao da je Dunjaluka, to je hadis i rodostan, Dunjaluk je, kaže, zatvor za vjernika, a džennet, kaže, za kafira. A kaže, pogledaj tebe, jašeš na konju, lijepo odjeven, sve. A kaže, pogledaj mene čistim mulci. Kaže, njemu Fahrudin razi prema onome što tebe čeka na ahiretu. Ako ne budeš vjerovao u jednog Boga i njegove poslanike, kaže, ti si vjerovni u džennetu. A šta meni je čeka, tamo ja sam u džehennemu odnosu na ono što me kod gospodara I vijenik je taka i vijence. Prvo što radi, kada mu Allah dadne blagodat, wa amma bi nijameti fa hadis govori o blagodati koji ti Allah dao. Malo je ljudi koji prelijepo je čut kad vidite da je insan iskušenjima. Prvo ga pitaš kako se kaže alhamdulillah. Odmah isto kada znaš da je u belaju da kaže alhamdulillah. Preselio mu roditelj, alhamdulillah. Allah dragi, čak ima hadis pejgambera kada uzme dijete, prvo što pita Meleke, šta kaže moj rob kojem sam uzao? Kaže džigericu njegov. Kaže Hamedeke ostarđak. Kaže, zahvaljuje se tebi gospodaru i kaže, mi smo Allahovi i Allah ćemo se vratiti. Kaže gospodar tada, Ibnu li abdi bejten se muhu bejtel hamd. Wa šuk. Sagradite mom robu kuću, nazovite tu kuću kuća zahvalni. Zato namaz ako hoćeš da znaš koliko namaza imaš, gledaj kako se obhodiš prema roditeljima, prema bračnom drugu, prema prijateljima, prema ljudima s kojim radiš na poslu. Da li ih vrijeđaš ili ih pomažeš? Da li im sugerišeš ono što je dobro za njih ili se zavida? Gledaj da li te je namaz oplemeni. Jer je dokaz primljenoga djela. To da te to dobro djelo mijenja. Mi ćemo znati kada smo klanjali akšan namaz, samo mi je jedna misa prošla. Subhanallah, da nikakva druga vrijednost nema u ovom našem druženju. Alhamdulillah, učimo, stičemo znanje. Koliko puta smo samo donijeli salavat selam na poslanika sallallahu Koliko? Znam si kako je to srce, ako Bog da kad bude ušlo u bilo koju relaciju s ljudima. Kad on misli da ima uzor u životu, ima pegambera, kako bi Hazret pegamber postupio u toj situaciji? Da i ja postupim tako. I ne treba ništa. Ako njega ne mogu zamisliti u toj situaciji, odmah udalj se iz Kaže, klanjali su Indiju, zatim je pozvao da se donese sva obskrba koju su imali i donijeli su mu samo taj pečeni hljeb. Subhanallah, gledajte ovo. Mi možda koji živimo, alhamdulillah, u krajevima gdje, gdje malo ljudi je iskušano siromaštvo. Kaže, fe emere bihi fe surije. Toliko je taj hljeb bio tvrd, ječmeni, da se nije mogo nijest, nego su ga morali staviti po toptu vodu ono kao droba što mi pravimo u mlijeku. Oni su uzeli vodu da natope taj njeb kako bi Rasulullah i njegovi ashabi nešto, nešto prezalogajili i pojeli. Fa ekele Resulullahi wa akelna. Resulullah sallallahu alaihi je jeo i mi smo sa njim jeli. I ovo je od edeba ashaba. Uvijek je Rasulullah nastao da neko jede sa njim. I čestiti ljudi, kada se družite sa njima, nastoje uvijek da imaju svoje društvo kada jedu. Zašto? prvo što mu musafir kojeg pozovi, pozoveš da jede, do odnosi mnoge nedaće iz kuće. Ti si ga pozvao da ga počastiš, gospodar dadne da mnoge nedaće odu iz zato što si počastio gosta. Je, zar nije pejgamber sallallahu alaihi sallam rekao ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka počasti svoga gosta. Čak imate detalj kada je bila put hijđri. Kaže Hazreti Ebu Bekr, zastali smo pored žene koja imala stado ovaca, pitali smo da li dozvoljavaju vlasnici ovaca da se pomuzu ovce, da se mlijeko popije. Kaže dozvoljavaju, jer to je adet bio. iđe čovjek malo, uzme pola litre, litre na muzu i popiju to mlijeko. Kaže subhanallah, kaže Ebu Bekr, dao sam Resulullahu da pije. i ja sam se osjećao sit dok je on pio. Zatim kaže se u hadisu summa kame ila al-maghrib. Zatim je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao da klanja maghrib jel akşam. onu usali lila fardil maghrib jel maghrib je akşam namaz. madmada wa madmadna. Pa je on izaprao svoja mubarek usta i mi smo izaprali svoja usta. Thumma salla wa lam yatawadda. I onda je obavio namaz i nije nije sa abdestio. Ovdje hoću da ono o čemu smo govorili na halki fika imate veliki i mali abdest. Veliki abdest je ovaj za koji znamo, koji uzimamo radi namaza. Mali abdest je prije jela i poslije jela oprati ruke. Jer to je od Rasulullah sallallahu Od malog abdesta je također kada jedemo hranu da izaperimo svoja usta. Zašto? Zato i ako razgovaramo s ljudima ili ako ćemo na namaz ili radi higijene općento usta, uvijek je lijepo, uvijek je lijepo izaprati usta. Ovdje hoću da se vratimo događaju bitka na Hajberu jer kaže se u ovom hadisu da je Resulullah izašao sa 1400 ashaba prema Hajber Sve tvrđave su u vrlo kratkom periodu osvojene, osim dvije. Kaže se u hadisima Resulullah da je zastavu uzeo Hazreti Abu Bekr i pokušao je te dvije tvrđave danima pokušavaju da je osvoje ne mogu. Hazreti Omer je zatim uzeo ovaj, zastavu i nije mogao ni I muslimani su zanočili ušli u noć, Resulullah im je rekao u akšam, sutra ću dati zastavu čovjeku koji voli Allaha i poslanika i kojeg voli Allah i poslanika. I kaže, tu noć niko nije zaspao. Nije to šala. Ja vam uvijek spominjem, kada dobiješ svjedočanstvo od insana koji je čest, da si ti čest da te probao, da je vidio kako se ti ponašaš, nije, alhamdulillah, drago ti je, kao vjerniku i kao vjernici ti je drago. Ja? Zato što te insan koji poznaje ljude, koji poznaje relaciju, kaže on ili ona, to je čest. Zamisli Resulullah s.a.v. sutra ću zastavu dati onome ko voli Allah i poslanika i kojeg Allah i poslanik voli. I kad su osvanuli, klanjali sava, kaže Resulullah s.a.v. gdje je Alija? Radi Allahu Ali je tad imao dvadesetak, u dvadesetim svojim godinama, mladi još i jedna prelijepa knjiga ima, zove se ovladina oko Resulullaha sallallahu I kada gledate kompletnu misiju Resulullaha, kaže Došao sam i ovladna me podržala, a stari su me ulažu tjerivali. Kaže zašto? Omladna nije imala interese. Ovi stari imaju interese. Strahi za položaj, strahi za novac, za relacije, za sve. Boje se zašto? Jer ne vjeruju da je nafaka od Allaha. Vjeruju da je nafaka njihovom pameću došla. Subhanallah. I kaže, Šta je sa Alijom? Kaže, Alija je bolestan. Žali se na bol u oku svome. I kaže Resulullah s.a.v. dovedite ga. Tada je Resulullah uzeo svoje pljuvačke i samo nanio na oko Hazreti Ali. U istom trenutku kaže, Allah mi nisam znao koje mi oko bolu. Nije znao. to je isto ako kad nogu povrijediš pa nakon nekog vremena zaboraviš ali bila desna je lijeva. Jedino ako nisi dobro povrijedi. Onda će znati. Kaže, nisam znao jel me boli desno ili lijevo, jel me bolilo desno ili lijevo Hazreti Ali je uzeo zastav i te dvije tvrđave su oslobođene. Kaže da je Resulullah s.a.v. dozvolio stanovnicima jevrijima da napuste, da napuste Hajber i oni su krenuli. Međutim, vratili su se i rekli Boži poslanić, ostavi nas ovdje, nećemo primiti islam, kaže mi ćemo obrađivati ovo i polovinu davati vama u Medinu. I poslanik ih je ostavio pod uvjetom, kada mi želimo da vas izvedemo odavde, da više ne budete, da pristanete. kaže oni pristajemo i ostali su na hajber. I tada su željeli da baci posljednju posljednju otrovnu strijelu na Resulullah sallallahu alaihi Jedna od žena je pripremila pripremila pečenu ovcu i rekla je koji dio Muhammed voli. I rekli su taj i taj dio. I onda je najviše stavila otrova u taj dio. I jedan ashab je bio pored Resulullaha i iznijeli su hran predvođenih poslanika i poslanik je krenuo da jede. I ovaj ashab je krenuo. Ashab je požurio i progutao je zaloga. Resulullah je ispljunuo zaloga i rekao ova kost mi kazuje da je ova ovca otrovana. I ovaj ashab preselio. Kaže, dovedite ženu koja je ovo pripremila. Safija se zove. Kaže, Safija, što ste učinila? Kaže, moj narod je od tebe iskušan, Muhammede. Ako si poslanik, Allah će te zaštititi. Ako si kralj, kaže, ja sam to onda, kaže, ubila. Kaže, Boži poslanik, meni je kost kazala da je ovca otrovan Kaže ona, ešhedu en la ilaha ešhedu en Pred samo preseljenje Resulullah je osjetio taj otrov da se budi u njegovim venama. I sve deređe koje čovjek može imati deređa poslanika i deređa šehida. Boži poslanik je sve te deređe objedinio. Jer je preselio kao šehid od tog jednog zalogaja, od tog otrova koji se kroz pljuvačku spustio niz Mubare grlo i poslanike. Taj otrov ima u sebi. I pred preseljenje kaže Hazrete Iš, a Iša osjećam kao da mi arterije hoće pući. Od žestine otrova Hajber je velika lekcija a ujedno i muđiza Resulullah. Prvo muđiza sa Hazreti Alijom, kojeg je poslanik sallallahu alaihi sallam izliječio na način na koji je današnja medicina. Sad imamo lasere i ovo što radi. Rasulullah sallallahu alaihi sallam to je najbolja medicina. Druga stvar, evo žena prima islam zato što je svjesna da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Čak imate detalj i završi s njime. Safija, kćerka Hujeja, jedna od Hanuma Resulullaha, je usnila san dok je bila jevrejka. Usnila je kako joj je sunce sišlo u krilu. Tada joj je muž tako udario da je svu u krv. Ona je, svoje lice bilo krvo. Kaže, šta je ti? Kaže, hoćeš da bude žena posljednjeg pegambera. Bila udata za jevrije. I kaže, čak je njen babo preselio boreći se protiv Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ona primila islam i bila Hanuma Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Mi kažemo naša majka Hazreti Safija radijallahu. Vrlo je bitno da se družimo sa životom Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Da se upoznamo s ovim detaljima. Da vidimo koliko su ashabi Rasulullah i koliko je Muhammed sallallahu alaihi sallam podnio kako bi mi evo danas uživali u blagodatima, a najveća blagodat je blagodat vjere. Bez blagodati vjere i svaka druga blagodat će iskupiti svoj Ja molim gospodara da nas počasti da te blagodati dočekujemo sa zahvalnošću, da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznat samo zato što smo izgubili. Da se sjetimo jednom ovome. Audu billahi ne šeitanir bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš smiluj nam se. Gospodar nas smiluj nam se na zemlji. Gospodar nas smiluj nam se kada, se, kada nas puste u utrobu zemlji. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennet. Gospodar naš sačuvaj nas vatri svakog djela koje približava vatri. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas proživiš u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu Gospodar naš počasti nas da redovno hadise njegove čitam. Gospodar naš počast nas da uvijek na usnama našim bude salavat i salamnje. Gospodar naš molimo te da tebe spominjemo i kada smo sami i kada smo u društvu. Gospodar naš zaštiti naše porodice namazom. Gospodar naš zaštiti naše imetke sadakom. Gospodar naš zaštiti naše društvo čednošću i čestitošću. Gospodar naš počast nas da budemo tebi odani u svim našim postupcima. U ovim toplim danima počast nas da tebi nikada ne budemo neposlušni. Gospodar naš počast nas da učimo dovu za umet Muhammed. Gospodar naš smiluj se umetu Muhammed. Gospodar nas zaštiti umet Muhammed. Gospodar naš smiluj se nama i roditeljima našim. puti nas i braću i sestre naše. Gospodar naš molimo te da budemo ustrajni u našem dobru i da budemo od onih koji su ustrajni u svim dobrim djelom. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da među nama niko nesretan ne bude. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. rabbil alamin. S obzirom da je vrijeme malo se pomjerlo, sestre su zamolile, ponavljam vam onaj, onu molbu od prošlog puta, pustite njih prve da izađu, a vi po sto salavata i sto fara, a još jedan detalj, ako Bog da od sada halka u ovom ljetnom periodu će biti 45 minuta prije akšam, zato što nam je već akšam negdje oko 10 do 8 se vidimo, zato što je već jacija, jacija kasna. Mi se ovaj klub knjige koji imamo, sad ćemo ako Bog da imati ovaj prvi susret ako Bog malo ovi koji su vamo pričajte, ovamo nek izađu sestre, a nećete ono što ti je suđeno nećete mašiti. Vidim da ne možeš